Tractatus decimus septimus Item alius de iunio decimi mensis Evangelicis sanctionibus delectissimi multum utilitatis praebet doctrina legalis cum quaedam de mandato veteri ad novam observantiam transferuntur ex ipsa ecclesiastica devotione monstratur, quo Dominus Iesus non venit legem solvere, sed ad implere. Cessantibus enim significationibus quibus salvatores nostri nuncia batur adventus, et per actis figuris, quas abstulit presentia veritatis, ea quae vel ad regulas morum vel ad simplicem dei cultum ratio pietatis instituit in eadem apud nos forma in qua sunt condita perseverant et quae utrique testamento erant congrua nulla sunt commutatione variata ex his autem est etiam decimi mensis solemne iunium quod a nobis nunc annua est consuetudine celebrandum quia plenum justitiae est atque pietatis gratias divine agere largitati pro fructibus quos in usus hominum secundum sume providentiae temperamentum terra produxit quod ut prompto animo nos facere monstremus non solum continentiam iuni sed etiam elemosinarum curam oportet ad sumi Mute terra quoque cordis nostri, germen justitiae, et fructus caritatis oriatur, et misericordiam Dei pauperum ipsius miserendo mereamur. Efficacissima est enim ad exorandum Deum postulatio, cui pietatis opera suffragantur, coniam qui suum ab inope non avertit animum cito ad se domini convertit auditum dicente domino est tot misericordes sicut et pater vester misericordes est dimitite et dimitetur vobis quid hac justitia benignius quid hac retributione clementius ubi sententia judicaturi in potestate ponitur judicandi date inquit et dabitur vobis quam cito diffidentiae solicitudo et avaritiae est amputata cunctatio ut quod redituram se promitit veritas sicura expendat humanitas constans esto christiane largitor da quod accipias, sere quod metas sparge quod coligas noli metuere dispendium noli de dubio suspirare proventu substantia tua cum bene erogatur augetur concupisce justum misericordiae lucrum et aeterni questus sectare commercium munerator tuus vult te esse munificum et qui dat ut habeas mandat ut tribuas dicens date et dabitur vobis amplectenda est tibi promissiones istius et gratulanda condicio. Quam vis enim non habeas nisi quod acceperis, non potes tamen non habere quod dederis. Qui ergo pecunias amat et multiplicare opes suas et moritis optat augmentis, hoc potius sanctum fenus exerceat, et hoc usurarum arte ditescat, ut non hominum laborantium captet necessitates, ne per dolosa beneficia laqueos incidat in solubium debitorum. Sed, Ilius sit creditor, Ilius venerator, qui dicit, date dabitur vobis, et quam in sura mensi fueritis e adem remitietur vogis. In fidelis autem, et iniquus est etiam sibi, qui, quod estimat diligendum, non vult vere perpetuum. Quant talibet adiciat, quant talibet condat et congerat, in opste hoc mundo et e genus abscedet dicente profeta David coniam cum interierit non accipiet omnia neque descendet cum eo gloria domus eius qui si benignus esset anime sue illi bona sua crederet qui et idonius fidei usor est pauperum et largissimus reditor usurarum. Sed in justa et impudens avaritia, quae beneficium se dicit prestare cum decipit, non credit Deo veraciter promitenti, et credit homini trepide pascicenti. Dumque certiora estimat presentia quam futura, et merito in hoc frequenter incurit ut ei cupiditas in justi lucri non in justi causa sit damni unde quilibet se quattro eventus mala semper est ratio fenerantis cui pecuniam et minuisse et auxisse peccatum est ut aut miser sit amitendo quod dedit aut miserior accipiendo quod non dedit fugienda prorsus est iniquitas feneris et lucrum quod omni caret humanitate vitandum est multiplicatur quidem facultas injustis et tristibus incrementis sed mentis substantia contabescit coniam fenus pecunie funus est anime. Quid enim de huiusquidi hominibus Deus sentiat, sacratissimus David profeta manifestat, qui cum diceret, Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescit in monte sancto tuo, responso divine voces instruitur, et eum ad aeternam requiem pertinere cognoscit, qui inter alias pie conversationes regulas pecuniam suam non dedit ad usuram, et a tabernaculo dei ostenditur alienus, et a santo monte eus extranius, qui dolosum questum de pecuniae sue captat usuris, et dum per aliena cupid damna ditari aeterna dignus est aegestate puniri. Vos iteque dilectissimi, qui ex toto corde promissionibus domini credidistis, fugientes immundissimam avaritiae lepram, Donis Dei Pie et Sapienter Utimini. Et quoniam de ipsius largitate gaudetis, date operam ut positis gaudiorum vestrorum habere consortes. Multis enim, quae vobis supetunt, desunt, et in corundam indigentia materia vobis data est divine bonitatis imitande ut per vos etiam in alios beneficia divina transirent et bene dispensantes temporalia acquireretis aeternam quarta igitur et sexta feria iunemus sabato autem ad beatissimum petrum apostolum vigilemus cuius orationibus nobis per omnia obtineatur divina protexio per christum dominum nostrum